Ekintza honak eh, egiteko eguna duzue oraindik entzuleak. Borontate honeko lanaren nazioarteko eguna baita. Maite ditut nazioarteko egunak aipatzea, batzutan ere ez nahizalarek inspiratua lagungarri dira. Baute holako alde mm, inutil bat, eh, orduan egun autua duzi. Eh? Borontate honeko lana lehenik, Borondate honeko lana zer da. Be, zure denbora librea eskaintzea, zure energia eta kompetentziak, baldin baitu zua dibidez, denek bezala, beharretan direnei eskaintzea. Beraz, nire denbora pixka bat emanen dautziet, uh, libreki espikatzeko zer den borondate ona, Oh, bon, lehenik nazioarteko egun bat ulertzeko, uh, beti soin behar da nork sortzen duen. Nutelaren nazioarteko eguna adibidez, ez du mediku batek sortu, baizik eta Nutela enpresak. Horen kasu honetan, borondate honeko lana eta urririk egiten den lana, nazio batuen erakundeak sortu eguna da, batzutan bakizu lako polanploak sortu eguna balitz bezala iduriluke luke bakizue borondate honezko lana estelarik lanik ebe uh, maiten oso beste nun bait elkarten lanak baloratzeko helburuarekin sortu zuten iduriz uh, dila oita meka urte Xuxen. Nazio baten erakundean denak borondate honez eta urgirik ari baitira. Eta artikuluan irakurtzen alda, frantzian uh, eh, zori onduan direla, bost elkertaetatik lau urririk ari direnek dituztela kudeatzen. Bai, zori baina nork egiten du hori, dirua dutenek onduan, ez dakit, suegin behar edo ikertu behar azkenean nor diren elkarte lanetan hori ere. Dirurik gabe lan egitean ez bate kontra, lerantziz, diru madarikatu horren beharrik espanu biztan dena, bombear ba interesgarriago atseman dute, beraz gaurko ninjaren nazioarteko eguna. Ninjak beti miseriaz mintzatzea jendeen gaizki zaiteaz pixkat aspertuan ez batzutan. Bi eta lau e, urtean sortu eguna da ninja burger deitu pertsona batek sortu du. Eta zer pesatzen da egun hortan, ebe munduko ninja guziak argitara agertzen dira. Pobrean salbatzeko, desesperatuak direne maztekiak salbatzeko, edo gure mundua salbatzeko, Ez, ninjak argitarat hartzen dira, uh, argazkitan hartzen dute haien burua ezagunak diren monumentuen aintzinean. Bai, hori da, ninjaren nazioarteko eguna. Bezta guti, eh? ninjak japoniak oituretan gerlari oso disiplinatuak dira espioitza lanetan ari direnak, beraz hori, eh, zoriontzekoa da. Sex bomb, luturarik gabe eh, ninja batzuekin, berbada gure euskal ninja, Iñaki Perurena, ordean, aste untan edo gaur eh, deskubritu dut bideo hori, Iñaki Perurena, ari jasotzaile famatua, antena tres katean kantuz. I on mi baby use satellite, infarretu misur sur arreala iso berdin zait, zuek barre egin gaur da jai Spy on me baby, you share a light In jarre du misur zur denai night ala isok Hala, ez da deusetaz beldur gure inaki, berurena, xarean atxe maite mauzi, zinez, osoki ikusi nahi baduzi bideo hau, ez da deusetaz beldur ari jasotza Segitzen dugu hitz eta orain eta gure kronikarekin. Eta txalde honetan aipatuko dugu Sea Shepherd deitzen den uh, erakundea, antola, bai erakunde bat da, uh, gobernuz kanpoko nazioarteko erakunde bat, Sea Shepherd, eta uh, gurekin dugu gana aipatzeko, loretsu bergunean, arra honen. honetan. Orduan abia puntua zendako, boigarren berdin zuek ere ikusi dituzie autoetan, nik ikusi dut pegatin eh, horiek, eh, da pegatin beltza bat, uh, buru ezur bat, eta be pirata, baten estiloan, ez eh, alde batetik zizpa bat, bestetik beste makil bat, eta olako uh, eh, ustakit, pegatina alternatibo bat, edo punk talde baten <laughs> pegatina, ez dakik zer den. Eta azkenean hemen gibelean da si Shepard deitzen den erakundea, ordean eh, erakunde ekologista bat, eta uh, ekosistema, itxasoetako ekosistemaren babesaren uh, aldeko borroka bat eramaiten duena, eta biziki ezaguna dena bereziki bere teknika um, uh, radikalentzat. Badetuzte animaleko itxasontziak, uh, bizki balio dutenak, biziki indartsuak direnak, eta azkenean, bat, joiten dira, bale eiztari ilegalak eh, blokatzerat, eta ustopatzerat eta usu, beha, usu bortizki egiten dutenak, eta, uh, eh, ala, bada olako, uh, estiloa, eta hainetz aipatzen da, usu olako militante ekologista, radikal gisa dela, hor, uh, Paul Watson, horren sortzailea, si shepherd, Obeki ezagutuko dugu gaur naski beste artikulu batean um, ikusial izan dugulako eh, beste zerbait bazela ere Paul Watson horren uh, gibelean. Lore, txosuk bai. <laughs> ezakit uh, eh, nundik abiatu azkenean zen Uh, bai, de, deia erraiten duzu joiten direla mm, atun eta bale ilegal arrantzale ilegalen kontra, baina ez dira ilegalak dira Japonian badalege bat eh, baimendua dena ikerketaren zat, edo bo, e, oino baleak e, ari dira jantzatzen handik, eta beraz, ez dute jana ilegala dena ongi dela, baina hori bakarrik jaiteko Japoniara doa zela, beste mundu puntara joaiten dira egitera haien ekintzak. gelditzeko hori japones eta mm, jantzali, animaliko jantzali horiek eh, atunak eta baleak eh, biltzen dituztenak. Hor, beraz, eh, ideia hemen, pixka bat ikusteko nola funtzionatzen duen mundu mailako erakundeunek uh, eh, eta sustut sustengatua baita initz eh, ezkerreko mugimendua initzek sustengatzen dute, pixka bat alde radikal horren gatik ere baina beste sustengu batzu ikusi nahi ez direnak ere badira gibelean eta be, azkenean gizon horren espiritua eh, ere be, agertzen duena eta be, munduaren ikuspegia zoin den ere agertzen duena ez dena biziki bai. nola ejan behar da hori... Uh... <laughs> Justizia sozialaren aldeko gizon bat, ez dui duri. <laughs> ba, gero, gauza da, erabiltzen dutela ekintza zuzena, sabotaiak iten dituzte, e, eh, olako itxasunt, alimaleko itxasuntziak badituzte, beraz, alimaleko itxasuntzi horiek blokatzen dituzte eh, beste alimaleko itxasuntziak. Eta beraz, sabotatzen dute ahantzatzea. Mm Ez, e, ekintza zuzena erabiltzen denez, azken finean, hainitz e, be, ezkertiak e, radikalek ekintza horiek eh, onesten onest, dituztenak eta bereziki praktika bat delako blokeatzeko maite ez duzun hori. Be, ez bali mazu sekatzen zer den, ari zira pentsatzen, boa, bikain lortzen dute blokeatzen e, ahantzatzea atuna eta balea. Uhum. Beaz, e, superficialki begiratzen baduzu, bauzu impresioa, boa, ze beze ekintza potentea, eta lortzen dute blokeatzen. Eta beraz, Eh, untxa dena hor, bada, eh, igorri duzun artikulu hortan hor, berba izendatu behar dugula nork egin Lizan jarri deitzen den eh, webgunean. Hori da. Eta hor, eh, biziki ongi, sakonki landua da gaia, eta hor, badira, hainbat galdera, bada, azken finantzirekin bat egiten dugun, askiden e, ekintza motarekin bat egiten bain badu, e, askiden bat solidaritate bat unkaiteko hoiekin eta hori da lehen galdera bat, hor, eh, ekintza sabotaia da, ba, sabot haiekin bat egiten duzu, beraz bat egiten duzu haiekin, dependitzen du, azken finan, galdera pausatu behar dugu, ze helburu duten, eta helburuak aplikatzeko, ze bide hartzen duten. Eta hor, eh, helburua beraz, ba, haientzat jaiten dute ekologia dela, baina ekologia ez bain bada antikapitalista zer da. Eh, Eza, da gehiago ekologia. E, natura ezin duzu bestu, profituaren alde esekitzen bain bada duzu haritzen. Bo, oiek behar dituzte itxasuntzi animalekoak, ekintzak egiteko, eta helburua da blokeatzea beste itxasuntzi handiak, beraz animaleko itxasuntziak ukaiteko, milioiak behar dituzte eta milioiak ukaiteko, hor, e, oiek jaiten dute dela haien helburuetara iristeko, e, eh, kompromisu gisa edo, Fe, bakizu, hau txima iten dituzula, eta azken finean diru laguntzak galdetzen dituzte, diruak diru hartzen dute edo zein aberatzen gandik, eta barnean badira Brigitte Bardo eta olakoak. Ba, e, Urgunago joan behar da, zenta hafet, eh, jo dira Japoniara gauza batzuk egitera, eta azken finean propaganda handia erabiltzen dute e, bermatuz e, jendartean dugun zapalketa batzu, bermatzen dute adibidez, beti erabiltzen dute neska eder bat, e, dela tipoaren emaztea. Mm -hmm. Tipoa ibiltzen da guru bat bezala, fet, da denen nagusia eta itxasuntziaren nagusia. Eta badu bere emaztea, donen eskalaguna, biziki mm, stereotipoa den, edertasunaren stereotipoan sartzen dena. Eta eta beti hola representatzen du. Eta gero ikusten duzu ber jokoa publizitateak iten gintuzte larik aien badituzu ez bakarri brizit bado, beste bat bazen hor, eh, beste aktore edek bat, ez dakit... Eh, Pamela Anderson. Hara, bon, txaka nahi baina bai, ikusi dut bera. Eta, bon, ba, holako, holakoak erabiltzen intuzte, erakartzeko, bai, jendean diru aukaiteko, eta azken finean, haien eh, kriterioekin bat egiten duelako ere. Hor, beraz, aipatzen maititugu Paul Watson horren eh, lagunak, uh, artikulu horretan, eh, beraz, Brigitte Bardot aipatua da, Brigitte Bardot bihitzez, uh, bon, badakigu, frantzes aktore bat zen, baina bereziki uh, aberen babeseren aldeko borroka eramaiten dola, eta sostut ere, uh, be, eskuin muturreko eta frante nazionaleko uh, kide nagusi bat eta horpegi nagusi bat, eta beraz, uh, Paul horren laguna da, orain badu urteak, eh, esan zuen bezala, ere bere itxasontzi bat diruztatu eh, dirustatu du. Eta beste lagunetan ere e, eh, maltuziano bat, erran, e, eh, bai. mal, maltuzianismoa berra espikatu zer den, bitza ez efite espikatia da, azkenean da biziaren aldeko... Teoria da, eh? Bai, bai, bai. <laughs> Maltuzianoa da planeta salbatzeko, mundua ekosistema salbatzeko, be, jendea behar da utzi hiltzen. Bai, da, jaitea, geroz eta jende gehiago, geroz eta na, natura mailan geroz eta gauza gutxiago, eta fet, eh, demografia txipietu behar dela, beraz, eh, ez, jendea hil behar dela, fe, utzi behar da, jendea desagertzen. Publikak bereziki. Bai, <laughs> bai, hori dira maltusianismo, ez maltusianismoa, espaldian ba, kritika baino, ere erakutsi izan da, ez dela egealitatea, ben. E, azken finean da nola banatzen duzun dena, ikusten, du, ikusten duzula ze efektu duen naturaren gain, eta baina bai, da, bada Dave Foreman, Foreman, edo ezak nola hitzen den, bai. eh, berak badu bere taldea ere, erz, iz, boa, fe, mundu inglesez. Mhm. Eta mm, tipoa da biziki kontserbadorea eta jaiten du ekologista dela, baina berak ditu ekaji estatu batuak eh, patriotikak, ekar, kontserbadoreak, eh, urbiltzea ekologismoari. Ehoiek gaituntik ekologismoa dela, baina hori beste galdera banda, eh, hori hala ala den, da tradizionalismoa eta lotua da berak bazuen helburu hori, e, eh, koboiz garaiko bizimodura itzultze hori, eta batzuek egiten dute desazkundea nahi duzularik edo natura babestu nahi duzularik ari zirena egiten dela gibilera joitea. Eta nahi duzuna dela tradizioaren behmatzea eta ez dakitze. Euskal kulturan batzuek egiten zuten ez, tradizioa traizioa dela, berez. Nahi bauzu kultura, kultura berez dela traizioa. Kultura bizi barima da. Ezin dela egepikatu zerbait. Eh, mhm. Tradizionalisten arazoa, do konservadorismoaren arazoa, da azken finean, ez da egia ekologismoari lotu adela, da, nahi duzu joan itzuli gilenagoko modura, horrek ez du deusetan justizia sozialik ekarriko, zenta desberintasun sozialak nahi duzu mantendu, nahi duzuna da, zuk zinuen galdu dituzun onura batzu, E, akusatzen dituzu beste batzu onura horiek hartu dituztela eta nahi duzu errekuberatu onura horiek. Beraz, ez da bat ere justizia sozial batera iristeko eta desbentasunak ipitzeko. Eta bestalde ere, beraz, uh, aipatzen aldugu, be, maltusianismoan ere hor eta bere lagunen teorietan eta berak ere elkarrezketa batan e, erran zuen, beraz, bon, populakuntza tipitu behar da mundua salbatzeko eta immigrazioa ere behar da gelditu, eh, bai. imigranteek dutelako popuklakuntza handitzen eta beraz horra rasismoaren eh, oinahietan gira. Bai, bai, eh, nahi, nahi duzte pobreak debekatu sartzea eta afet da pixkat eh, Madrideko hogar sozialak bezala nun eh, okupatzen dituzten zentro batzu laguntzeko espainolak bakarrik hauek proposatzen dutena hori da, eh, da bakarrik ez da integratzea mundua ikuskera eh, sozial batetik, baizik eta eh, haien onurak babestea gizon hau forman eh, patriotikoa, eta beraz, eh, hortan dira ere polu atzon horren uh, eh, oinari ideologikoak, eta zisepar denak, uh, azkenean hor, eta ez du guaipatu, baina Pierre Jabi ere bada hortan, eta Pierre Jabi, uh, bez hola ikusten, egia erranik ikustenen uh, gizon hori uh, ba, lujaren babeslea, laborantzaren babesle hori, kolibriaren teoria, eh? kolibri tipi batek bere uh, ekintza tipiari esker mundua aldatzen alduela, olako zerbait uh, da ustut bere teoria, eta uh, honek uh, gibelean ere beste ideologia batzu baditu, uh, familiaren aldetik, biologikoa, eta homoseksualek adibidez ez dute sobera lekurik bere uh, ibiziaren ikuspegian, orden olako mm, gauzak badira hemen, azkenean, uh, astapinen erraiten uh, zenuena, uh, ekintzak uh, apresiatzen aldira edo gauza batzu sustengatzen dira azalean ikusten baita zer baden, baina gibeleakoari interesatu behar da eta jakin behar da zer baden ere oinahietan. Bai, eta azkan finean beti galtzen gira zerbaitetan dela pertsonifikazioa. Eta izan Paul Watson edo Javi edo, hori dira ikuskera batzuen pertsonifikazioak, ikusi behar da ikuskerarekin bat egiten den, helburuekin. Nien nahi segu, jadibidez eh, Paul Watsonen helburuekin bat egiten dudanik. Mm um, osoki, eh, jana dut, eta jabiren helburuekin behar ba bat egiten du dela, eh, baita gauza gutxirekin bizitzea, eta eh, baina polo bat zon joatik Japoniara blokeatzera itxasuntzi batzu, nik uste dut ekintzak egitekotan gure bakutsak gure, gure inguruan zegehtatzen den, eta zeh, zeh onartzen dugun, eta zeh ez ikusi behar dugula, eta ez dugularik onartzen, joan, ekintza egitera. Baina ezin duzu egin, zu, zu gantik hain den leku batean, zenta azken finean ez dakizu zehari ziren egiten, ez zehera egiten eta hori. E, izan da adibide biziki, gai horren inguruan adibide biziki jingarri bat eh, Beizaman behizaman, o behizaman gipuzkoako egitipi banda, eta mm, eh, ba, ziren e, bilbo, ustut bilbo aldeko veganoak zirela, eh, joan direla salbatzera orain batzu beizaman. Eta ziren horreinak e, eh, zentro, laborari famili batek e, sortu dute zentro bat, ahalmen urriko gaukentzat, joiten zira horret eta e, eh, aukak egoiten dira hor, eta egoiten dira orainekin eta bada horako terapia behiak badira, ez, animaleekin, eta mhm. ta zentro horretan bat ziren horreinak. Eta vegano talde batek orainak salbatu nahi zituen. Beraz, idekiditu ate guziak eta egindu, egindute haien ekintza salbatzeko orainak, baina orainak eskapatu dira, eta suntsitu dute basegi baten bizia, eta terapia mota horren e, fa, bon, e, bizik zen basegi batzen, eta, eta dena suntzitu dute, horiek e, fait batean dire, e, bizik da familia, eta hori guzia. Eta hor, behizamako jadikalenek, bazekiten hori etzela, e, etzela suntzit, familia suntzitzaile bat. Beraz, ondoko izama kolaborariek, ingurukoek eta baz, e, kontzientzia politikoa dutenek, bazekiten hauek ez zirela asuntzitzaile. zaile. Eta bainan, ekin izan giten zirenez hiri batetik, nun eh, edozein animale ez da atxiki behar jola eta ezakitzek, be, ez dute begiratu noren gainean egiten zuten ekintza eta ireki eta salbatu. Be, jaiteko azken finean eh, egia da gure ekintzen ordaina ere pentsatu behar dela eta, eta nun egiten den eta hobeki kudeatzen duzula zure inguruan badakizularik e, eh, zer gertatzen den eta zer jarri den egiten. Si kasuan ere erretxada joita munduaren eh, beste aldera lekuan badelarik zer egin, menan uste dut Paul Watson horrek ez duela hori ere helburu eta... Ez, bai, hori beste zerbait da, azken finan tipua da biziki pertsona berezia, iduridu eh, maite duela eh, hain famatua izaitea eta denen gurua izaitea eta badira guruak denetan eta sektak denetan eta beste bat iduridu. Bai, eta gainera Interpolek mundu guzian sekatzen du eta bai. olako alde uh, ilegala badu. Et... Bai, olako gerozta gehiago badira, zenta hori, ez, e, Madrideko gar sozialak bezala, eta nun e, eh, ekintza ilegalak erabilia diren, baina ez bortxa helburu politiko, bat egiten alduzun helburu politiko batzuentzat. Eta beste zerbait bada ez dugun aipatu, eh? Mm, Javi aipatu duzularik edo niko juste dut badela beste galdera bat. Gure bojokak eramaiten ditugularik, helburu batzuentzat elkartzen gira eta bojokak eramaiten ditugu elgarrikin. Baina hainitzetan bojokak ez dira ikuspegi integral batetik heldu, Eta beraz, hor, eh, jabi homoseksuaren kontra da. eta Watson e, e, ajunt matxista. eta zenbat alditan ez zaigun gertatu hori, ez? Matxista inguratua izatea gure bojokoetan edo, fe, edo ezak, ezak edo e, ikuspegi integrala initzetan falta da. E, bojokak eramaiten dira helburu batzuentzat, eta hogen bagne onartzen dira e, austura batzu, alienazio batzu, batzu alienatuakoa dira berba e, matxismotik, beste batzu gehiago ba, profituaren alde izain dira, beste, beraz hor ikusi behar da zein limite zartzen dugun bakotsak eta zer honargarri ikusten dugun eta zer ez. Neri, ba, ikusten dalarik boru batzenek nola erabiltzen dituen emazteak, deia goiti botatzeko gogoa maitin ditu. Bai, eta beste guzia. Bai, eta gero jo zira sekatzera eta diruan hundik edu den eta nola funtzionatzen duen eta nola egiten ditien ekintzak eta hori guzia, ba, ez dut deus maite dena da handi eta ez dakitze baina eh, dut, ba, eh, azken finean, e, hasten zirelarik pertsonifikatzen bojoka bat, deia bukaera da eta ez da pertsona perfekturik ez da existitzen, Eta pertsona bat integralki antikapitalista ez da existitzen ere ez, eta denak mundu ontan bizigira. Baina, eh, e, bohokak bai izaiten aldira integralki antikapitalistak. Hau ez. Eta jende hainitzez egina dira. Bai, ba, hau dena den ez da bat ere hortik eh, joiten dena, ez da bat ere eh, burga antikapitalista. Apentzia da, Ez, baina hor badara bat, zenta ez zintzira ekologista egizan eta kapitalismoaren alde. Eta hori da gaur egungo kaka egen nuen, baina. Jende hainitzek uste dutela kapitalismotik ekologismoa egiten handela. Hori zinezkoa da. Eta ze ezin zira, ezin duzu natura eta jende, jende arteko justizia sozialaren alde izan, eta kapitalismoaren alde. Hori kontradikzio bat da. Profituaren alde banin bat zira, ari zira suntzitzen, bai ala bai, bai natura, bai eh, jenden arteko justizia sozialak edo desbentasunak ari zira handitzen. Si beraz, e, labur biltzeko, eh, e, artikulua, atxemain duzie, e, luzea da eta ongi osatua, zati batzu fite ipatu itugu, eta hor, xe eh, irakurtzen alditu zuen ere interesgarriak eta importanteak baitira, la ere, atxemain eta eh, lezan jaze uh, gunean atxemain duzien, eta eskal irretien web gunean biak lura emango dut. Hola, dena ukaren duzien, eh? lore txubar mire Zure. eta laster gure gomita maialen egiluk izango da idazle gaztea gurekin gazteluma xaria beretzat izango baita aurtel Euskal Kultura Erakundak eta Elkar Fundazioak eskaintzen dutena Ipar Euskal Herriko idazle bati bultzada bat eskaintzeko gisan eta gurekin izango dugu beraz laster bostak eterdi mementuz Euskal Herriatetan berriak zurekin bernadetar gaina Joan den astean tona bat kokaina droga atseman zuten baiunan, bordeleko prokuradoreak, prentsari zonbeitxe eta Sone eman ditu atxalde eguntan bordelen. Droga hori hegazkin pribatu batean kolombiatik miarritzerat ekarria zuten, baiunako aterbe batean atseman zuten, egun miliun eurorena bazela estimatzen dute, tona bat kokaina, miliun bat euro eta kamiun bat sesituak izan ziren eta hamar presuna arrastatuak izan dira eta preso emanak. Bi urteren obra abiatu dute izpurako klinikan, hoita amabost ohe ditu klinikak, la hoita amalauleku xarretxean, gela batzu ez normetan izanki, seguritate komisioaren zerratzeko mehatxua ukana zuten, ohe batzuen galtzekotan ere ziren, hamar gambara behi ukanen ditu, eta garazi baigurin den galdeari txiko dutela, erran dute arduradunek, halere arrangura bat, eh, kiru kirurgia, ma, eguneko kirurgia mantentzen alko denez, obreri lehentasuna eman onduan elkarteak serbitxuaren zerratzeko asmoa bazuen gerostik, hautetxiek ideekirik atxikitzeko galdea egiten dute, gaur berean biltzare bat bada hortaz mintzatzeko. Erretretarat joaiteko mementuan etxaldea nola utzi familiako bat lotzen alda, baina estelarik neor, zer egin, hainbat gogo eta bada ere meiteko, zer bilakatzen dira kabalak, lujak, bastimenduak, gai horien bahnatzeko eskualeriko laborantza gambarak, laborantxan plantatzea eta segida ustearen hama bostaldia antolatzen du. Futbolean, Frantziako kopako zozketa, aratsuntan behatzionetan paisen, miarritzeko jiabe taldea, badoa beti aitzina, jakinen du, norukanen duen, parian final hogoita hamabirenetan. Eta pilotan eh, superprestige lehiaketan, lehen partida txaldeuntan, Gonzalezek eh, ereman du, duti nagusituz, behogoi eta hogoita hamasei, gisa hortan Gonzalez simun kontra hariko da elduden asteleenean. Bigarren partida, Monzondarz eta ospitalen artean, oraitan abiatzen da. Astelen agatsuntako mintzalekuan aktualitatea joran hariko gira. Lau aipagai, berriki eginda askurri bilketa eta beharrak beti handitzen ari dira. Pobrezia beti emendatzen ari da eskualegian ere. Primarioak iragan dira, Frantzian, eskoin eta zentroko alderdikide eta boska zalentzat. Ezkerrarena prestatzen ari. Eskoaren nazioarteko eguna zen joan den larun batian, izkuntza gutituak aktualitatean izan direlarik joan den hastian parlamentuan. Laster hauteskundeak ere enpresa tipietan. Lau aipagai horien johan hariko dira, eguzki urteaga soziologoa, goizender taberna kasetaria, eniautara mendi lab sindikatekoa. Aktualitatea johan, astelen arratz untan, zazpiontan, euskal irratietan. Utsumandoka. Utsumandokan Charles Bidegen hain harba ekin jinen zaiku. Latinez, aranea ditzen da, eman du Frantsesez frantzesez, ba, astapenean, etzen, animalia, eh? astapenean zen Sarea bez, eh, egiten duen eh, ari luze hori. Jean-Jo ekilan kapitalismoan istoia sola soaikuan konsumismoa fenomeno aipatuko deiku. Gauzak eh, metatzea eta hogei garen mendean fenomeno hori biziki importantea izan da. Izan da ere kapitalismoa mantentzeko eta zabaltzeko beste motibo bat. Inaute txamendien kantakintza dela eta hilda txoia ipagei. Gogua arraspizu, nilaik, laik, desertian, ikusinean, ene lando abarraena entzinean, hilda xoria. La berzo honet, etxea, eldu zitzia iango gorat. Menturaz, xori hau, han pasatiauk. Utsubandoka, haste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Utsubandoko! Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hot irrazaioa. Astelenetan, hotshot, shot, laro gehi amarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia kaizo eta ongietorriak zuria beltzez irratsaiora. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna. kizuna, Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta putz, putz, putz, itz eta, itz putz. Prentxan aipagai nagusiak tenoreuntan eh, ekonomia saila berrian jaurlaritzaren defizit muga euneko zerokakotx zazpi zaita adostu dute montorok eta azpiazuk. Hau da titulua jaurlaritzako ogasun txailburua eta Espainiako ogasun ministroa Madrilen elkartu dira amekak eterditan giro ona izan dute bilkuran azpiazuren erranetan. Horri lotutako analisia bat ere proposatzen du berriak bestalde Eh, Nafarroan eh, eta nupen inkesta, berdinketa barkosen gobernua babesten dutenen eta oposizioaren artean. Amabost parlamentari lituzke, UPN alderdiak, eskuineko alderdiak, eta sortzina edo bederatzina geroa baik eta EH Bilduk usue barkos da balorazio onena duen politikaria. Genera, lau nafarretik iru, araba, bizkai eta gipuzkoarekin batzaren Bakearen aurka dira. Inkesta horren emaitza zehatzak beraz berrian irakurtzen alditu Euskal presoak sailean ere beste gai nagusi bat berrian, sarek, sarek, atz erakuslea altsatzerat deitu du, urtahilaren amalauean Bilboko karriketan preso daudenen giza eskubideak errespeta daitezen milaka lagun bilduko direla gogorazi dute eta neurri horretako mobilizazioan protagonista izaiteko gombita egin diete erritar guziei. Beste gai nagusietan berrian, eh, eh, argian, kasetan edota media bazken Durangoko azoka. Ordean eh, bakotsak bereak hemen Durangoko azokaz berriak duen gaiaten horreuntan garikotz garikoitz goiko etxearen liburua berriako kasetariak idatzi duen Euskara irabazteko bidean liburuaren aurkezpena bideoan ikusten alduzie. Argian aldi hemen uh, du durangoko azokak duen bere maina aipagai durangoko azokan argia jende asko, ari da urbiltzen posturat, erostera, agurtzera edo zoriontzera eta uh, puntu eusen astelenak azoka gaztetu du berriz tituluarekin zubia da batzuentzat lan eguna besteentzat eta uh, ikastetxe hainitzek durangoratek ahi dituzte gaur ikasleak eta media bazken uh, ez ez azoka zazken horrenetan behintzat ez da ipagein nagusietan. Bestalde argian gai nagusiala ereten protesta bat uh, donostian Espainiako errege erreginen aurka. Hordean, mena azetari betek horbiletik segitzen du. Espainiako errege erreginen aurka protesta egin dute donostian egun bat lagunek. Segurtasun uh, neurri zorrotzekin, Victoria Eugenia eta Maria Cristina Hotel inguruak hartu ditu ertzainak, uh, ertzaintzak barkatu. Eta uh, behor, etxamaiten alduzie, argian bideo bat adibidez uh, ikusteko zer pasatzen den bertan zuzenki altsasuko liskarrengatik auziperutat hau ziperatutako adingabekoen eskubideak babesteko eskatu du Nafarroako arartekoak. Hau da ere beste titulu bat argian. Iruñeko parlamentoak egin zuen adingabeko bien eskubideak babesteko eskadia azaroaren oita batean horrez gain altxasuko gazteei terrorismo delitua ebatzi izanatrikiko desadostasuna agertu eta hoiek askatzeko ere galdegin zuena. Gazeta puntu eusen bestalde patxika jamuz hitzak itzak, euskararen alde lan egiten duten jende sume guziei eskaini diet, durangoko azokan beraz, eh, berak besten artean ere, xaria eskuratu baitu, uh, eh, argizaiola xaria, geri elkarteak eskainia, eta beraz, hor, uh, bere elkarrizketa irakurtzen duzie, goiz behin ere, gomita izanen den, eta lab eta CGT eskuz esku train zerbitzu publiko osoa aldarrikatzeko, kasetan ere, endaia eta Paris uh, arteko treina mantendu dezaten aldarrikatzeko, eta... Leiatilak esteko erabakiaren kontra jotzeko beraz bi sindikatuak elkarretaratze batean ziren orientoratu zuten abenduaren bian. Inigo urkuluren hitzak ere uh, media bazken uh, garan egin elkarrizketaren itzulpena hemen egiten dute Francesz irakurtzen aldena. Eta bukatzeko sudoestekin prentsaitzuli hau eh, lehen gaiaten hori untan futbola. Futbol liks eh, zer pasatzen da hemen niduriz sekretu batzu arietaratuak izan dira futbola eta futbolarien artekoa eh, eta beraz adibidez Ronaldo uh, da euntaboritamak milioi euro gordetzea paradisu fiskaletan besteak beste e eta joen astean atxemandako kokainaz ere baionan um, xeetasunak emaiten ditu zidu eztek. Itzetapu Laster gurekin izanen dugu maialen egi luku erran bezala gazteluma saria beretzat izango da aurten. E, Ipar Euskal Herriko idazleak bultzatu nahian eta lagundu nahian sortu den saria da hau. Eta belenik eh, be, durangoko azokarat jauzino bat, tenore untan aurkezpenak, uh, hainbat ekitaliak, tailexak ari baitira, eh, bihar izanen baita azken eguna durango durangoko azokarena eta haotxenea gunean ere uh, taldeak lehokatzen dira musika taldeak haien diskoak aurkezteko Lier ari zen orain arte egurratakitio orain astekoa da eta beste tartean ere taldean artean perlak taldeak biak eskeniko du kontzertu bat, handik balin bat Emakume kuantikoa hemen itzaletatik deitu disko berritik hartua. taldea itzaletatik deitzen da disko berria eta hemen emakume kuantikoa zuten zen eta egan bezala biak azokatik ibiltzen mazizte ere hau txenean aurkeztuko dute disko berria. Bostak eta berroita zazpi eta putzen gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara, arantxa ididarekin Euskal irratietan. Eta erran bezala gazteluma ipatuko dugu, eh, gazteluma xaria urtero gazte bat, eh, literatur xailean eh, xaristatua da, eta aurten maialen egi lukurentzat izango da, ratxalde hona? zuri. <laughs> Eta honak, beraz, xari honentzat, uh, gazteluma xaria lehen idazketa obra bat bultzatzeko uh, sortua den saria da, orduan uh, nola hartzen duzu olako berria? Be, izi garri konten niz, <laughs> nola ez, zenta, eh, da, hainitz denbora baduela, harina uh, izela ene buruan, ene irudimena lantzen, eta... <laughs> eta idazketa entxegoak egiten, eta hor banuen proiektu bat zehatzagoa eh, hor duan. Hala hor du lan egin enbat hilabetez, eta holako behi bat gero zonbait hilabeteren buruan, be, izi unki gajia da, eta, eta biziki motiba <laughs> ere jan behar dut. Uh, eh, Azkinean, bultzada baten uh, beharra ere baitzen nuen, proiektu bat, idazte proiektu bat bururaino eramaiteko? Eh, bai eta ez erran ezake, <laughs> zenta, bon, ba, uste dut uh, eh, gazteruan parte hartzeko, barbela, uh, eh, jadanik, uh, bon, uh, bultzada bat senditu uh, zure baitan, zene Nikola senditu dut Eta, eta gero bai, bon, gero segur da, zintzuk erraiteko, uh, bultzada bizikie dela eta, eta izaiten alko dela, orduan Guai, uh, eh, bon, bat dira hainbat baldintza, uh, sari hortan, dira sari hori burtsa bat da, uh, ba, <laughs> mila euro, ordan hori zta guti ere, zenta, bon, hilabete hainitzez berdalan egin, eta maiten izual ere laguntzak tipi bat, eta eta bada bestaletik biztan dena uh, eh, epai eh, laguntza eta eta argitaletxe bateko langile langileena orduan. Bon, izigarriko eh, laguntza izaiten alda, eta eta orduan eh, ara bon izan hori eh, <laughs> esiko. idazketa eh, zuretzat ze zu beraz lanaren aldetik bon, itzultzaile lanetan ari zira bereziki baina bai. idazketarena sorkuntzarena ze azkenan hor ele baten ideiarekin abian zira bai. sari honen ondotik edo horrekilan ozakin berden uh, idazketa lanketan ikerketa eta nundik hasi duzu nola hasi zinen? Uh, ah, bon, be... Ukanuen, ah, ala, ezakit, uh, eh, piztu zen zerbaiten eburuan, e ideia, ideia bat. Uh, ah, Sedo, sentzazio batzek uh, eh, bultzatu ezakit, behinan, Euh, bon, ideia bat, euh, gai bat edo gai batzu euh, banituen aspalditik buruan itzulika eta orduan, uh, asin nintzen, hola, uh, ene <laughs> bon, e, ideia helikatuz, eh, dokumentatuz, rango, gauzak biziz ere, aski gai pertsonala landu nahi nukerako, eta eta hoja, eta gero be, denborarekin, eh? gero ustut izan gertakari bat, ebe ni eman zidan bat, ale, abiatuko niz orain, eta eta eta, eta, eta, eta, eta, eta, jantan eta, Mm. eta eta hoja hor badut eh, proiektu bat aski uh, nola ejan mugatua zehatza aurkeztu dutana eta hori bai eh, laguntzaile horiekin uh, eta imaikideekin uh, aipatuko dugu laster eta eta ea zehaterako den artikia Ordon, eh, lehen uh, antenatik anpore galdin dautzut, zera zer zen gaia, baina <laughs> momentuz, uh, ara, gelditzen da olako misterio bat gaiaren inguruan, egin duzun bezala, aski uh, pertsonala da, eta idazketa prozesu hortan ere sartzen dena, beraz, gaia bera, ez dugu gaur jakinen, baizik eta liburua idatzia izango delarik, ez, azkenean? <laughs> Bai, bon, he, denaten uh, ubra bat uh, tegintzan beti biziki pertsonara bai. dela. Oda, bon, eski uh, ahuntada hori gaita, baina, bon, uh, ala, idazketa lana da ere, ufan, kasik, artisa ulan bat, egunero barduzur dina gaioa intzinera joan, edo hori aldea suriaren aintzinera, eta eta eta langan egin eh, aurrenak eta aurrenak eta <laughs> eta ara, beraz gaia ere momentuz eh, bon badut norabide bat eta helburu bat baina bon intentsatzen dut uh, joan ala uh, iraldatuko dela uh, elikatuko dela berastuko dela edo edo mm. blokatuko edo <laughs> zakit <laughs> baina uh, bon ala Uh, uste dute emaitza, emaitzarekin ikusiko dela hori eh, aterako dela erik liburua. Mm -hmm. <laughs> bai. Titulua, lere, baduzu edo titulua? Uh, badut ideia bat, bai, badut ideia bat. Uh, bon, uh, ideia bat, uh, uste dut, femininoa, uh, emazte, emazte bat naiz, nora ez. Hala, non gero um, titulua ere aldatzen alko da, mhm. behar ba, eh, ikusiko. Bai, bai. <laughs> Hori ere idazte eh, lanean sartzen da azkenean. Eh, zakit, i, nola martxan denea, pentsatzen nire logikan, da liburua idazten da eta ondotik titulua, edo titulu batetik abiatzen da, idazteko liburua, zakit? Bai, uste dut hori bakutsak ikusten duela bere irudimenarekin. Mm Ba, badituzu ideia batzu, ola heldu direnak noiztenka, zui itzekin aizira jokoan, uh, eh, ala, <laughs> josten gauzak, eta batzutan, ah, hori edo, hori edo, <laughs> e, pizten dira, ola, bizpailu ideia, eta gero, pfff, gehiago zoin, eta, ala, Keiten aldira behar bada ideiak biziki argi, uh, pentsaketak biziki ondoak baitzera edo hola astapenetik, baina uh, pentsatzen dut behar ba ere azken puntura, puntara ino aldatzen dela. Mm. Eh, <laughs> denborak janan eta... Mm. Ara. <laughs> Erra mesala, maialen egiluki beraz gurekin dugu, eh? gazteluma xaria ebe, aurten zuretzat izango baita, ipatzen zinuen, bai idazketa lana hori hor, zuk justuki nola ere maiten duzu egunero, zagit, maiten duzu amaretan, ez nahi nahiz ordina gailoa eta idatziko dut, edo etortzen da, etortzen delarik, edo nola martxan da hori? Ah, hori, uh, uh, ikasten dut eginez. <laughs> eta, bon, uh, ah, bo, bada, bonik, autatutan sistema eta nire lanean ere itzultzaile gisa erabiltzen dutana, da joiten naiz, uh, lan toki batera, uh, autatzen dut usu mediateka bat, mhm. gozo mm dutana, soko egoki batekin, eta eta internet konexion batekin, <laughs> <laughs> eta euskal iztegiako hai. Bon, ala, internet gabe ikuste uh, galduan intaike, eta bon, edo zain tokitik azkenean internetekin lan egiten alduzu, pentsatzu tortan, mehan, Uste, nik asteko behar dut toki bat, eta, eta, eta toki horrek dituen baldintzen arabera egokitzen iz. Uh -huh. Ondoan, diendea lan tokira joiten den bezala, joiten iz mediatekara, eta hori egiten dut. Uh Bidean dela orain, helburu bat eman behar jote duzu zure buruari ordean. Orain, zakit, Bai, behartu bai. zira hor, liburua aterako da ezakit egun hortan, eta beraz orain eh, egun ez egun... Uh, Gaztelun asalia, uh, eh, urte batez uh, norbait autatua da, ondoko, ondoko aldiaren zat, eta ondoko urtean um, aintzineko irabazlearen liburua agertzen da, sarako idazlen biltzajean. Uste dut, beti hori izan dela orain arte, mhm. iduritzen zait bederen. Eta orduan, uh, orain, uh, bon, baldintzetan idatzia zen, baduzu urte bat, e, emaitza jakin ondotik. <laughs> edo, edo proiektua um, itzuli ondotik, bat duzu urte bat idazteko. Mm konkretuki barko dukatu elduzen uh, 2000 mazazpiko urri aren urri astapeneko, mhm. eta, eta gero, behala, ergitaletxak inen du bere lana, eta, eta, eta gero agertuko da 2000 ah, mazazpiko ah, apirilan saran. Jakinik, eberaz eh, joen urten edo aurten azkenean, eh, egoitz zuela bai. gazteluma saria eukat? Ni adunai zirakurtzen, no? <laughs> Gure maite dut ere gazteluma sari dunan liburuan irakurtzea. Eh, ah, bai. Untxa, ebe uh, maialen uh, giluki esker eta be bideon, beraz, ea zure liburuak eta inspirazioa atxamaiten duzun, beraz, uh, eramaiteko bururaino. <laughs> Hori, uh, esker zuri. Bai. Neskak zurire. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Astelen agatsuntako mintzalekuan, aktualitatea jogan hariko gira lau aipagai, beriki eginda askurri bilketa eta beharrak beti handitzen ari dira. Pobrezia beti emendatzen ari da eskualegian ere. Primarioak iragandira Frantzian eskoin eta zentroko alderdikide eta boska zalentzat. Ezkerrarena prestatzen ari. Eskoaren nazioarteko eguna zen joan den larun batian, izkuntza gutituak aktualitatean izan direlarik joan den hastian parlamentuan. Laster, hauteskundiak ere enpresa tipietan lau aipagai horien johan hariko dira, eguzki urteaga soziologoa, goizender taberna kasetaria, mendi lab sindikatekoa. Aktualitatea johan, astelen arratz untan, zazpiontan, euskal irratietan. Abendoaren ogeita sortzian... Egoertetatik batak arte... Mintza musika emankizuna itxasuko ahokagarai ikastolako ikasleekin eta gomita bereziarekin aurrak taldea! ziak beraz, eh, urbiltzen dira hor, eguberri garaian euskal irratetan Entzun uzien bezala, nik horrekin agurtzen zaituztet gaur bilar, be, bezala, eh? bostak eta seak artean elkartzen gira, hitz eta putzen mankizunaren zat, eta horretarazten dautziet, eh, beraz euskal puntu, eus eh, webgunean berri zentzuten alditu zela, hitz eta putz zaharrak eta ezain zaharrak, eh, bainoan zahartzen ari direnak, euskal puntu webgunean, hitz eta sailean, seiak euskal irratietan.